Mon nouveau, Fami Ogis. Listen and then repeat after the model. Aurilia, c'est Madame Similien. C'est Maman Charles ak la Messie. C'est Grand Joe, ak Yvonne. C'est belle belle-mère Jacques ak Anita. Similien, se Marie Aurélia. Se Papa Charles ak la Messie. Se Granpapa Tidio, Yvonne, Bebe, Sauvé ak Jean. Se Bopè, Jacques ak Anita. La Messie, C'est pitit Aurilia ak C'est Se Charles. C'est ma tante Tidjo. Charles, c'est pitit Similien ak Aurilia. C'est fre la Messie. c'est mon oncle, ou soit tonton, Yvonne, Jean ak Sauvin. Yvonne, se petite, pitit Aurelia ak Similien. Se Charles ak Anita. C'est cousine. Tidyo ak bebe. Se pitit fi, Jacques ak la Messi. Tidyo, se pitit gason, Anita. Se neve, Jacques ak la Messi. Se kouzen, Yvonne, Jean ak Sovet. Anita, Se bel fi similyen ak Aurelia. Jacques se bo fis similyen ak Aurelia.